de nove pri la plei bona instruisto en la mondo. Je la dudec oca de marto du la esperanta retradio proponis son articolon pri gravega temo, certe la plei grava temo en la mondo, educado. La articolo informis pri la premio plei bona instruisto en la mondo, donita al heroa keniano Peter Tabishi, quiu sage instruas matematicon cae fizikon en villaggio cun mal multae rimedoi al mal ricei infanoi. Tiu afero estas mia opinie tiel grava, che mi petas permesson reveni al gi lau alia vidpunto. La premion iniziatis Varkei Fondajo, nome institucio con sideo en Brituio, cae officeioi en Dubaio, Ganao, Ugando cae Argentino. Gi agadas partnere cun registaroi, politicistoi, cae locae spertuloi por faciligi la laboron de instruistoi, char ne nio estas pli prioritata ol educado, laula de viso, ciu homo meritas bonan instruiston. En iui regionoi en la mondo, crom manco de instruistoi, la existantai ne havas suffice das zio cae treinado por tia grava tasco. La menciita premio estas considerata kiel la Nobel en educado. Electigias ciuiare dec candidatoi el plei diversae regionoi en la mondo inter miloi da indicitoi el decoi da landoi. La finalistoi alvenas al la solena ceremonio quie oni premias la grandan venquinton per suffice alta mon sumo. En 2019 la finalistoi venis el Brituio, Nederlando, Japanuio, Argentino, Usono, Kenio, Hinduio, Kartvelio, Australio kai Brasilo. La criterio por la venco estas la usado de laugradae novae educae practicoi, quiui donas videblaen resultoin, vecas attenton en la comunumo, plibonigas la instruistan profession, cae helpas lernantoin farigi civitanoit simpla sidigio inter la dec finalistoi jam signifas gravegan reconon de la laboro de tiui instruistoi. La Brasila ciiara candidato estas tridecnau iara Deborah Garofalo. Si diplomigis en facultato pri belletro cae pedagogio, cae si laboras en municipal en malricia regiono en la periferio de la urbo San Paulo. Malgrau sia faco, si entusiasmigis lernantoin per construado de helicopteroi, machinoi por trincajoi, cae automatai automobiletoi. Si do sin presentis por instrui informaticon, technologion, cae roboticon al infanoi, cae crome per proprae rimedoi ci instruas collectadon de rubajoi, tiel oni preventas inundoin, por transformado de tio materialo en utilain etain robotoin cae aliaen masinoin. Si diris, mi remarcis che multe lernantoi ne venas alla lerneio en pluvai tagoi, cae che inundoin pliigis la granda quanto da rubajo sur la stratoi. Mi petis che ili trovu la locoin kien oni forgetis tion materialon cae collectu gin. Pro tiu agado unu tuno da rubajoi estis iam forprenita de sur la stratoi kio cunigis la comunumon por cun laboro en mauricei quartaloi. Gratulon al Deborah cae al ciui finalistoi. Ili estas homoi, quiui effective construas plibonan mondon.